Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Հայաստանն ավարտել է Ադրբեջանի հետ խաղաղության եւ հարաբերությունների հաստատման պայմանագրի նախագծի հերթական փուլի աշխատանքները եւ առաջարկները փոխանցել ադրբեջանական կողմին ու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի երկրների համանախագահողներին։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հույս է հայտնել, որ արդեն 3 փուլ անցած բանակցություններում նկատված առաջընթացը հնարավոր կլինի զարգացնել։ Քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցը Նիկոլ Փաշինյանի հույսերի իրականացման համար բավարար հիմքեր չի տեսնում։ Երբ որ հայկական կողմը առաջարկներ է ներկայացնում, դա դերևս չի նշանակում, որ դրանք ամբողջովին կամ գոնե մասնակի ընդունելի կլինեն Բաքվի կողմից, արդեն տևական շրջան է, ինչ այդ փաստաթղթերը փոխանակում են Հայկական ու ադրբեջանական կողմերի միջև այդ պայմանագրի շուրջ կան տարաձայնություններ, եւ հիմնական տարաձայնությունը Ղարաբաղյան խնդրին է առնչվում։ Բաքուն կարծում է, որ այդ խնդիրը լուծել վերջացրել է, հայկական կողմը պնդում է, որ միջազգային ինչ-որ մեխանիզմներ պիտի գործարկվեն երաշխավորելու Արցախի ժողովրդի իրավունքներն ու անվտանգությունը։ Ալիևի հռետորաբանությունից դատելով այդ հակասությունները վերացած չեն, բայց դա երկարաժամկետ խաղաղության միակ խոչընդոտը չէ։ Խնդիրը ոչ միայն հայ-ադրբեջանական հակասություններն են։ Դա հնարավոր կլիներ հայ հաղթահարել, եթե մենք գործ ունենանք միջազգային կոնսոլիդացված ճնշման հետ։ Բայց ամբողջ խնդիրն այն է, որ այս պահին մենք տեսնում ենք աշխարհակահաղական կենտրոնների բախում տարածաշրջանում եւ ոչ թե միասնական աշխատանք։ Հետևաբար չի ուրվագծվում միջազգային երաշխավորների այն ինստիտուտը, որ կարող է նպաստել խաղաղության օրակարգի սպասարկմանը, ասում է քաղաքագետը։ Իսկ առանց միջազգային երաշխիքների հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը դժվար պատկերացնելի ու մշուշոտ հեռանկարդ հեռանկար է, ավելին որևէ պայմանագիր չէր կարող աշխատել, որովհետև ինքնին հասկանալի է, որ օրինակ Հայաստանը համտանգության երաշխիքներ ստանալու է հենց երաշխավոր երկրներից։ Սուրեն Սուրենյանցը տարակուսանքով է խոսում Փաշինյանի գնահատականների մասին, որ Ադրբեջանը ցեղասպան քաղաքականությունը իրականացնում Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ հայության նկատմամբ, ապօրինաբար եւ մտածածին բնապահպանական մոտիվներով շրջափակելով Արցախը եւ ստեղծելով ճգնաժամ բոլոր ոլորտներում։ Ես չեմ հասկանում, ինչ նպատակ ունի ամեն 5 շաբթի արդեն երևի երկու ամիս շարունակ դիմեր վարչապետը գնալով ավելի perchaxos տերմիններով նկարագրում է մի վիճակ Ալիևի ինչ պլան ունի։ Սա մի քիչ արտառոց երևույթ է։ Փոխանակ նման չարագուշակ կանխատեսումներ արվի, որոնց հետ դիտը դժվար է չհամաձայնելը, բայց պետության ղեկավարը միայն գնահատականը չստելու համար չէ, դա ցանկացած անալիտիկ կարող է անել։ Հակառակ դրա ըստ քաղաքագետի պետք է ակտիվ բանակցել եւ վերականգնել խաթարված պայմանավորվածությունը։ Փաստացի Հայաստանը այդ ամսի 9-ի փաստաթղթի 3 կողմերից մեկն է, իսկ այդ փաստաթուղթը այլևս խաթարված է։ Հետևաբար Հայաստանը ավազագույնը պետք է զգտի նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով ամրագրված ստատուս քվոյի վերականգնմանը։ Հիմա հարց՝ ում հետ է դա փորձելու անել Հայաստանը։ Շատ ճիշտ կանի, որ ակտիվ բանակցային վարկագիծ ցուցաբերի։ Այս իրավիճակից քաղաքագետը 3 ելք է տեսնում Առաջինն Ադրբեջանի օրակարգի իրականացումն է, ինչը նշանակում է Արցախահայության էթնիկ զտում, երկրորդը միջազգային ճնշումներն են Ադրբեջանի նկատմամբ ընդཐུպ մինչև պատժամիջոցների կիրառում, իսկ երրորդ ճանապարհը բանակցություններն են։ Նույնիսկ պատժամիջոցի հերանեկար չկա ավելին, այդ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու բորելը ուղիղ տեքստով ասես, որ նման օրակարգ ընդհանրապես գոյություն չունի։ Լաչինի միջանցքի վերաբացում Սուրենյանցի խոսքով լինելու է, բայց քաղաքագետի կանխատեսումները լավատեսական չեն։ Իմ կանխատեսում միտումներով այն նախկին ռեժիմը չի ունենա, ասում է։ Միտումները տանում են նրան, որ այնտեղ ադրբեջանական ինչ-որ ներկայություն լինելու է, եւ ինչքան ուշ Հայաստանը ակտիվ բանակցային կեցվածք ворթեգրի, այնքան Ադրբեջանի պարտադրած նոր ստատուս քվոն հաստատուն է դառնալու։ Չի կարելի հույս դնել այն բանի վրա, որ միջազգային ինչ-որ կառույց կամ պետություն կարող է հանդես գալ քո պետության շահերի համար։ Այդ ամենը հստակ երևում է նույն միջազգային հանրույթի մաս կազմող պետությունների ու Ադրբեջանի միջև համագործակցության պայմանագրերից, որ կնքվել են այս ընթացքում։ Առաջինի միջանցքում հումանիտար խնդիրների ու շահերի բախումը, Լեռնային Ղարաբաղի սուբյեկտայինությունը 2020 թվականի պատերազմից հետո ընկել է ցավոք, եւ Հայաստանը Սուրեն Սուրենյանցի կարծիքով պատասխանատվությունը Ստեփանակերտի վտիտ ուսերին գցելու իրավունք չունի։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։